Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin ninaapa hakika Allah amewanusuru nyinyi katika sehemu nyingi nina apa hakika Allah amewanusuru nyinyi katika sehemu nyingi sehemu nyingi sana nyinyi mlikuwa mnaangamia tayari Allah akawaletea nusra laqad nasarakum nasarakumullahu fi mawatin kathiratin hakika inaapa hakika Allah amewanusuru nyinyi katika sehemu nyingi katika sehemu hizo wa yauma hunainin na siku ya hunain hiyo ambayo tumeizungumzia sisi idh aajabatkum kathratukum wakati ulipowapendezesheni nyinyi wingi wenu idh a'jabatkum kathratukum wakati ulipowapendezesheni nyinyi wingi wenu ile siku ya Hunain katika mwezi wa Shawwali mwaka wa 8 Hijiria kwa mwezi wa Shawwali mlipendezeshwa nyinyi na wingi wenu falam tughni ankum shay'a na haukuwasaidia nyinyi kitu chochote au na haukuwasaidia nyinyi kwa jambo lolote pia kusema hivi falam tughni falam tughni ankum shay'a na haukuwasaidia nyinyi huwa wingi wenu kitu chochote wadhaqat alaykumul ardu na ikawa kwenu nyinyi ardhi wadhaqat alaykumul ardu na ikawafinyu kwenu nyinyi ardhi ardhi mkaiona ndogo bima rahubat pamoja na ukunjufu wake bima rahubat pamoja na ukunjufu wake yani dhaqat alaykumul ardu ma'a sa'atiha daqat alaykum al-ardu ma'a sa'atiha ilikuwa finyu ilikuwa finyu kwenu nyinyi ardhi pamoja na ukunjufu wake li shiddati ma asabakum kwa sababu ya uzito au ukubwa wa kile kilichowapata thumma wallaytum mudbirin kisha mkageuka hali ya kuwa ni wenye kukimbia thumma faratum min alkuffari munhazimin kisha mkawakimbia makafiri hali ya kuwa ni wenye kushindwa mkageuka mkakimbia thumma wallaitum mudbirin kisha mkageuka hali ya kuwa ni wenye kukimbia thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin kisha Allah akateremsha utulivu wake juu ya mtume wake na juu ya waumini kisha Allah akateremsha utulivu wake juu ya mtume wake na juu ya waumini baada ya kuwa mmekimbia Allah subhanahu wa ta'ala anzala thabatahu wa tumaninatahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi almu'minin fa adhhaba khawfahum Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha thabati yake na utulivu wake juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama na juu ya masahaba zake waumini akawaondoshea hofu yao wa anzala junudan lam tarauha na akawateremsha askari ambao hamkuwaona au akawateremsha majeshi wanajeshi ambao hamkuwaona anzala anzalallahu yawma hunain junudan minal malaika lam tarawha ayuha almuslimun anzala Allah ta'ala litajbin alkuffar ولتقويه قلوب المؤمنين وتثبيتهم وتبشيرهم بالنصر الله سبحانه وتعالى aliwateremsha wapiganaji askari katika malaika ambao nyinyi waislamu hamkuwaona aliwateremsha kwa ajili ya kuwatia hofu na kuwatisha makafiri na kuzitia nguvu nyoyo za waumini na kuwatia thabati kuwapa nguvu na kuwapa bishara ya ushindi waadhaba alladhina kafaru na akawaadhibu wale waliokufuru waadhaba alladhina kafaru na akawaadhibu wale waliokufuru katika siku ya Hunain biaidi almu'minin kwa mikono ya waumini biqatlihim wa asrihim wa akhdhi amwalihim wa kuwaua wao na kuwateka wao na kuchukua mali zao wasabi ahalihim ya ahli na kuchukua na kuwateka ahali zao wadhararihim na watoto wao wadhalika jazaa'u lkafirin na hayo ndiyo malipo ya makafiri dhalika ta'dhib alladhi asabahum adhabu hiyo ambayo imewapata huwa jazaa'u lkafirin huwa jazau ahli lkufri fi dunya bisababi kufrihim ndiyo malipo ya watu makafiri katika ha, maisha haya ya dunia na kwa sababu ya ukafiri wao waadhaba alladhina kafaru na akawaadhibu wale waliokufuru wadhalika jazau lkafirin na hayo ndiyo malipo ya makafiri thumma yatubu llahu min ba'di dhalika ala man yasha kisha Allah akawakubalia toba baada ya hapo kwa anaowataka ثم يتوب الله كيش الله أكوكبالي يتوب من بعد ذلك بعد يهاب على من يشاء ولأن وتاكا والله غفور رحيم نا الله نمينج مسماه منك سماه الله سبحانه وتعالى يوفق للتوبة من بعد تعذيب الكافرين في الدنيا من يشاء أن يتوب عليه فيهديه إلى الإسلام كما هو أنبوت من mfano Malik bin Auf An-Nasri Allah subhanahu wa ta'ala alipotubu alimkubalia toba yake na kadhalika qad taba Allahu ala baqiyat hawazina aliwakubalia toba baki ya kabila la hawazin waliobakia katika kabila la hawazin waqadimu alayhi muslimin wa aslamu waqadimu alayhi muslimin na walislimu na wakafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa waislamu walahiquhu na wakamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam waqad qaraba makka inda aljarana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaribia makka pale aljirana au aljarana na hilo tukio lilikuwa la wao kusilimu ni baada kama siku 20 hivi na wao wakasilimu haya ni maelezo anayotaja Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake tafsirul Qur'an al na walipokuja pale kutoka vitu vyao mtume sala salam akawapa khiari baina ya kuchukua mateka wao wake zao na watoto au wachukue mali mtarudishie mali zenu au alafu wake zenu wabaki na watoto wenu kuwa watumwa huku mateka au kuna mateka na watumwa nani kuna watu katika sheria ya Kiislamu pakitokea vita kuna watu wakitekwa tu wanakuwa watumwa nao ni wanawake na watoto sawa wanawake na watoto wakitekwa tu tayari washakuwa watumwa wale ndio maana inaitwa asabi haya alafu kuna watu ambao wakitekwa hawawi watumwa mpaka wafanywe watumwa mnaki wanaweza kuna moja mambo matatu ima wauawe au walipe fidia au wafanywe watumwa nao ni watu wazima waliobaligh wanaume waliofikia baligh sawa watu hao ndio maana kuna asru na kuna sabi asru kwa hiyo Allah tabarak wa taala aliwaadhibu wao biqatlihim wa asrihim wa sabi ahalihim wa dhararihim kuna kuuawa eh, amewaadhibu kwa kuwaua wao na kuwateka wao asri ni wale wanaume waliofikia baligh wamefanywa kuwa ni asra ha? Eh? na wanawake ndio sabi asabi na pamoja na watoto kwa hiyo wakaambiwa hawa wake zenu waliokuwa watumwa na watoto wenu tuwarudishie au mwataka mali zenu labda mwataka ng'ombe kondoo mbuzi na ngamia wenu na fedha au mtuwape basi wao wakachagua upande mmoja wa kuchukua familia zao na kila mtu akili anafanya hivyo eh? na walikuwa ni watu elfu sita waliofanywa watumwa waliotekwa pata pale watoto wadogo na wanawake watu elfu sita Mtume صلى الله عليه وسلم akawarudishia wao isipokuwa wachache tu ambao kuna baadhi ya masahaba walikataa mistoi sirudishi haki yake sawa na mwingine Malik ibn ibn Auf an-Nasri alikubali kusilimu akarudi katika Uislamu akasimama katika mstari wa sawa sawa ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini au sema enyi ambao wameamini innama lmushrikuna najasun hakika si vingine washirikina ni najis hawa ni najis sawa nyoyo zao ni chafu khabitha kwa maana mal mushrikuna jamii milalihim wa adyanihim illa najisatun wa khabithatun bawatinuhum bishirki walkufri birrahman hawakuwa washirikina kwa mila zao zote na dini zao zote isipokuwa ni najis ni watu wachafu siri zao ndani zao katika ule undani wao na nyoyo zao ni chafu kwa sababu ya shirki na kwa kumuasi Allah mwingi wa rahma ameambia kwamba hao ni najis najasun kwa maana hao ni najis fala yaqrabu almasjid alharama baada amihim hadha basi wasiukaribie msikiti mtukufu wa maka baada ya mwaka wao huu wasiukaribie kabisa fala tumakkinuhum min dukhuli jamii alharam msiwamakinishe wao kuingia haramu yote sehemu yoyote katika maka ndani ya haramu msiwape nafasi ya kusogea na kuingia mahali hapo baada amihim hadha baada ya mwaka wao huu alamu tasi lilhijra yani ilikuwa ni mwaka wa tisa wa hijra mwaka ambao mlivunja mikataba yote na washirikina kwa tukio hili la Hunaini limetajwa ndani ya sura hii lakini lilitokea hapo nyuma kidogo Shawwal sawa katika mwaka wa nane Shawwal mwaka wa nane ikafika Dhulqaada sawa Dhulhijja ukaingia mwezi wa 12 Dhulhijja Muharram mwaka wa tisa kwa hiyo sura hii ikaja ikaja ikasomwa pale na Ali bin Abi Talib ikalielezea pia tukio la Hunain na pia ikatangaza katika mambo ambayo hayatakubalika baada ya kuwa maka ishakuwa ni nchi ya Kiislamu ni mamnuu kuingia mushriki yoyote na mpaka leo ukiwa watoka Jidda au kutoka mahali popote kutoka Jidda ukiwa unakuja maka na kijidda iko upande wa kaskazini washuka maka utafika karibia haram utaambiwa tariqu ghairi almuslimin tunaona kuna njia ya wasiokuwa waislamu sasa watapita huko watakrosi huko waende huko sio watakwenda wapi Taif au watakwenda Riyadh au wapi akiwa ni mamnuu kuingia mamnuu mamnuu dukhul lilkafirin mpaka leo hii jambo hili hawaruhusiwi kuingia maka Madina hakuna aliyesema watu wanafanya kiasi tu kwa sababu nao ni haram wanazuiliwa lakini nasi imekuja kuelezea makka haramu ya makka umefahamu eh? kwa hiyo msiwape nafasi ya kuingia fala tumakkinuhum msiwape nafasi wao kwa sababu ni mji mtakatifu na yoyote na hakuna mji utakokuwa mtakatifu kama mji wa makka kwa vyovyote vile kwa sababu ndio baladullahi alharam na hafadhilishi mtu mji wowote juu ya maka isipokuwa ni ghabi ghabiyun mpumbavu yani la ya'i ma yaqul ni mtu ambaye hafahamu anachokisema maka itabakia maka sawa ni mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusafisha na ameutaharisha na kuna hishma zake nyingi tu hazipatikani mahali pengine popote maka popote utakaposwali maka popote utakaposwali fadhila zake ukiswali swala moja inazidi kwenye msikiti mwingine wowote katika ulimwengu huu mara laki moja mara laki moja swala moja sawa eh? kwa hiyo latosha tu wa in khiftum ailatan na kama mtoogopea ufakiri wa in khiftum ailatan na kama mkiogopea ufakiri aila kwa maana ya faqran wa in khiftum faqran bisababi man'ikum almushrikina min dukhuli alharam mkiwa mtaogopea ufakiri kwa sababu ya kuwazuia kwenu washirikina kuingia kwenye haram wa inqita'i tijarati allati bainakum wa bainahum na kukatika kwa biashara ambazo ziko kati yenu na wao fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha basi hivi karibuni Allah atawatajirisha atawatosheleza Allah katika fadhila zake akitaka wa in khiftum ailatan na kama mkiogopea ufakiri fasawfa yughnikumullahu basi hivi karibuni Allah atawatosheleza nyinyi min fadlihi katika fadhila zake insha akitaka kwa nini kuogopa ufakiri eh kwa sababu hii tulieleza kwamba sasa mji wa maka ni mji wa biashara ni kitovu cha biashara watu huja kutoka kila upande min kulli fajjin amiq wakija na biashara zao hapa na watu wa maka ni wafanya biashara sasa tukiwazuia hawa wasiingie biashara zitakufa sawa mkiogopia hilo basi jueni kwamba Allah atawatajirisheni nyinyi kwa fadhila zake atawatoshelezeni nyinyi tena akitaka inna Allaha alimun hakim hakika Allah ni mjuzi mwenye hikma ameyaweka haya mafunzo haya akiwa ajua ana hikma kila kitu amekiweka mahali pake kwenye msiogope jambo hilo qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir piganeni na wale ambao hawamwamini Allah wala hawaiamini siku ya mwisho qatilu alladhina la yu'minuna billah piganeni na wale ambao hawamwamini Allah wala bil yawmil akhir wala hawaiamini siku ya mwisho wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala hawaviharamishi vile alivyoviharamisha Allah na mtume wake nguruwe wala mfu wala nini wala vitu vyote wala wana ni halali kwa pombe wanywa ni halali tu kwani eh, vipi wapigeni hao wala hawaviharamishi vile alivyoviharamisha Allah na mtume wake wala yadinuna dina alhaqi na wala hawaifuati dini ya haki wala yadinuna dina alhaqi wala hawaifuati dini ya haki min alladhina utul kitab ambao wamepewa kitabu nao ni ambao wamepewa kitabu min ya bayani hapo eh min alladhina utul kitaba nao ni wale waliopewa kitabu min alladhina utul kitaba nao ni wale waliopewa kitabu yani alkufaru alladhina umirna biqitalihim من اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل wala yadinuna bilislam watu hao ni yahudi na manasara piganeni nao hata yu'tu aljizyata an yadin mpaka walipe kodi mkono kwa mkono au unaweza kusema mpaka watoe kodi kwa mikono yao wahum saghirun na hali ya kuwa wao ni madhalili hata yu'tu aljizyata an mpaka watoe kodi mkono kwa mkono wa hum saghirun na hali ya kuwa wao ni madhalili yani piganeni nao ima wasilimu au waishi kwenye dhamana yenu chini ya himaya yenu huko waliko walipe kodi au waikaa katika nchi zenu baina adhhurikum adhuhurikum lakini wakiwa wa kodi na waishi aminin ikiwa hakuslimu walipe mkono kwa mkono fayabdhuluha lakum biaidihim wahum adhillau maqhurun na hali ya kuwa wao ni madhalili wenye kushindwa haya ndiyo maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waislamu baada ya kumakinika dola yao na utaratibu wake uko hivyo na kama tulivyosema mwanzo kabisa katika malengo na, ma, ma, na, na madhumuni ya sura hii pia vile vile ni kutoa miongozo biirshadat katika kuitengeneza ad-daula an-nashia daula ya Kiislamu inayoanza inayokuwa sasa tungeendelea na aya inayofuata lakini ina maelezo yake nayo kwa hiyo itakuwa si sawa sawa kuchanganya maelezo waqalat al-yahud uzair ibn Allah hapa na maelezo kuhusu uzair ibn Allah waqalat an-nasara al-masih ibn Allah kwa insha Allah tutakuja kuendelea na maelezo ya aya hizo kwenye darasa yetu ya kesho wallahu ta'ala a'la wa a'lam sidra eh naam nasema katika maelezo tulitaja kwamba ni mgunga samura akhi amenikumbusha anasema ni sidra sidra ni mkunazi unazi mkubwa kabisa barakallahu fik ni sidra sidra ni mkunazi mkunazi ni mti maarufu mgunga pia ni maarufu mti wa miba migunga huyo ni sidra naam tumesoma ngapi tano inaweza tosha ya tano kafir kumakinishwa kuingia maka kuna maelezo ya ahlulilmi katika hili na maelezo lakini bilumum la yumakkanun wakaingia pale kwa ajili ya kuishi na kufanya ukazi hilo jambo haliwezekani tunachozungumzwa hapa ni kuingia na mtu ni kukaa kawa naye ni mtu wa maka lakini kafiri lakini mtu amekwenda kwa haja fulani watu wanahitajia kitu fulani labda kitu fulani yeye ndio fundi wa kitu fulani akaingizwa pale wanaozuna na maelezo katika hilo Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك